amaleta y'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko asabwa guhinyanyura amategeko kugira yisunge itegeko rigenga uwo muryango Uburundi bugiye kuronka ikibuga gikwije ibisabwa mpuzamakungu nyuma yo gusanura ikibuga intwari ibikorwa bitegekanijwe guhera mu kiringo cy'amezi umunani nayo muri wibucana yandi inkino batubwira ko ikibuga gikinirwa ko inkino mpuzamakungu umupira w'amaguru mu nama n'abarongoye inzego z'ubucamanza kuri uyu wa mbere Nestor Kayobera arongoye sentare ya Afrika y'ubuseruko yamenyesheje ko mu nyigisho yatanze ko kubahiriza amategeko mu manza zicibwa bituma ukwitwara muri uwo rwego bigabanuka ndetse bikagabanya imanza zikwegera leta amaleta yose yagiye umuryango kugira ngo yubahirize amategeko hanyuma nk'uko musari mubizi amaleta yitwarirwa muri sentare kubera ibikorwa biba byakozwe n'amasentare ibikorwa biba byakozwe n'inzego z'ubutungane n'inzego zo muri executive inama nshingwabikorwa y'amaleta ndetse n'inzego ziba zakozwe n'inama nshingamateka imanza rero muri iryo sentare zavuye mu bikorwa biba byakozwe n'inama nshingamateka z'ibihugu n'inama nshinganganji n'abarongoye inzego zibikorwa z'ibihugu ndetse n'ibikorwa biba byakozwe n'inzego z'ubucamanza tuvuga tuti ni byiza ko tuza kwigisha abacamanza bacu kugira ngo n'abandi barongozi kugira bamenye yuko amategeko y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko ategerezwa kubahirizwa na cyane cyane nk'uko musanzwe mubizi uyu mwaka umuryango wa Afurika y'ubuseruko urongowe n'u Burundi inama y'abakuru b'ibihugu irongowe n'inshi bayo umukuru w'igihugu c'u kuva hejuru ugaya hasi n'ubaye ko rero umuryango urongowe n'u ni byiza yuko rero nkaje nk'umurundi ndogoye sentare dufise amazi ko turacaza ibindi bihugu byose ari byiza yuko barongoye ubushikiranganje n'abarongoye ubucamanza tubigisha ibyo tubiga iby'amategeko no mu gufunga abantu ry'igihugu ritajanye n'itegeko ry'umuryango amaleta turasaba yuko acahindura iryo tegeko ry'igihugu kugira rijane n'itegeko rigenga umuryango kuko mu gihe cyose habaye ukutumvikana cyangwa gucana hagati y'itego ry'igihugu n'itego ry'umuryango iyo tego ry'igihugu ntibarikora tubarora yuko ayo mategeko nyimba hari kandi turazi ko hari bayahinyanyura ariko turazi yuko bariko barabikora Amakuru twabateguriye arabandanya hariko harategurwa amategeko azokwerekana igaburwa ry'ibikorwa ku mashirahamwe ya leta ariyo anakope na phonique umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu yamenyesha ko basanzwe amashirahamwe hari ibikorwa ko Martin Niteretse yabishikije hari mu yatumiwe mu nama nshinga mateka ngo yishure ku bibazo bijanye n'ingena na atunganya imigambi yayo dushaka ko ari anakope ishungurukayo muri encadrement nivyo le defini zibuze mugabo ndazi ko bizokunda n'abandi bagiteri bose dushaka ko ushaka kuja kwapuri amakoperative aca muri iyo kanali ntihagire ubwira bo individuwele ngo arafise ibyo agiye gutanga ngo amaraso adone umugabo agende muri kanali ya nakopa mu gisata cy'umutekano hari umwana yakomerekeje na Grenade bikomeye kuri uyu w'imana ku mutumba rugunga muri komine gihanga intara ya bubanza hafi y'ikambi yo ku mudubugu. nk'uko mu ntwaro babimenyesha uwo mwana w'imyaka cumi ngo yari kakinisha iyo gerenade yari yahawe n'uwundi mwana uwo nawe agasigura ko yayitoye mu ikambi yo ku niho yaturika iramukomeretsa cyane akaba yaciye ajyanwa mu bitaro impene zibiri zaratemaguwe n'umuntu yazisanze mu ishyamba aho zari ko zirarisha kuri uyu w'imana ku mutumba masare Eh, muri komine musigati intara ya bubanza mani rambo na pascal yagirizwa kuzitemagura yaciye ajyanwa mu gasho eh, yaciye ajyanwa mu gasho k'igipolisi bamuboheye ko ibyo biziga by'impene aho ariko arabarizwa n'inyamiramabi ababanyi bakavuga ko atagomba kuziba gusa ngo n’ubukozi bw'ikibi space caritas kabanyara hari kuri uyu w'imana aho uwo mugabo azwi ku izina rya manirambona pasikari yatora umupanga asanga impene z'umubanyi wiwe mu ishyamba zibiri aho zariko zirarisha arazitemagura zica zirapfa aba banyi ntibatebye gushwa baduka baramufata bamubohera ko sa mpene nyene zibiri zapfuye baca bamushikiriza inyamiramabi amatohoza akaba akiri karabandanya nk'uko mu gipolisi babimenyesha aba banyi biwe bavuga ko atazitemye ngo azibage canke ngo azigurishe ahubwo ngo ni ubugizi bwa nabi na inka yiwe yapfuye kuri uyu wa gatandatu ngo yari yayagirije umubanyi wiwe ko ari we yayishe ari we nyine mwene izo mpene abo banyagihugu b'imasare bagasaba ko amatohoza yonyaruka uwagirwa n'icaha akagihanirwa abanyagihugu baho imasare baranavuga kandi ko ubugizi bwa nabi atari aho gusa ngo hari inka batemaguye ku mutumba wa nyarusange muri iyo komine nyene ya musigati mu ndwi heze abakoze bakoze icaha bakaba batamenyekanye mu ntwaro bagasaba abanyagihugu kwirinda ingeso yo kwikekana no kwihanira banamenyesha ko inyifato nk'iyo ihanwa n'amategeko Space Caritas Kabanyani Bubanza Radio Isanganiro tugume aho mu karere nyene ariko dukubitire mu ntara ya Cibitoke aho abarimyi bo muri commune Rugombo bakoresha amazi y'imifurege ava ku rugomero rw'uruzi Nyamagana basigura ko umwimbo wagabanutse cyane bivuye ku bukene bw'ayo mazi bw'amazi yo kuvomera bagasaba ko mu gihe hoba hakeneye gusanura canke gusukura imifurege vyoba mu gihe c'imvura muyobozi w'ibiro bijejwe ibidukikije urinini n'ubworozi amenyesha ko ayo mazi ya yakenye kubera hari ibikorwa vyari bisanzwe bitegekanijwe byo gukora imifurege mu cibitoke Alex Ndayiragije abanyagihugu basanzwe bakoresha amazi y'imifurege ava ku rugomero rw'uruzi nyamagana bo muri komine rugomba bamenyesha ko umwimbu wagabanutse cyane hari havuga ko bahombye imifuka irenga cumi y'umuceri abandi ngo ahantu bashobora kwimbura imifuko y'ibijumbu cumi ubu ngo bimbuye imifuka itanu reka n'abarimyi y'ibigori ibiharage intore itomati imboga n'ibindi ngo umwimbu waragabanutse cyane bakavuga ko bahombye abakoresheje amafaranga y'amabanki bemeza ko bizobagora kuyariha uwo mwimbu wagabanutse cyane ngo byavuye ku bukene bw'amazi kubera ngo imifurege yariko irakogwa aho rero bakaba basaba ibiro bijeje ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu gihe bakeneye gukora imifurege ko bokugara amazi mu gihe cy'imvura urongoye ibiro bijeje ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara y'ibitoke nyabenda Beatrice amenyesha ko bategerezwa kugara amazi mu gihe bariko barasibura imifurege kandi ngo ni uko byari bitunganijwe mu cy'ibitoke Alexander Ndayiragije Radio Isanganiro isanganiro inama isumba ingimba amakuru twabateguriye tuyabandanirize mu gisata cy'inkino aho ikibuga cy'umupira w'amaguru cyitiriwe intwari kiri mu gisagara cya Bujumbura kigiye kubakwa hisunze amate hisunzwe amategeko mpuzamakungu yishiramwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA mu kiringo cy'amezi umunani inyuma y'inama y'abategetsi yo mu hamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB hamwe n'abo mu bushikiranganje bw'inkino Arcade nimubona icegera cy'urongo FFB avuga ko hashinzwe umugwi wo kwegeranya ibikenewe kugira ikibuga kizokubakwa kizokwemererwe kizok kizokwemererwe kizokwemerwe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA turi kumwe n'umu engineer ariko aradufasha kugira ngo acape eh, ikibuga cy'umupira w'amaguru cyitiriwe intwari aho rero eh, intumbero nyamukuru kwari ukuraba ko eh, icyo kibuga cy'umupira w'amaguru cyo kwemerwa kikaba mpuzamakungu eh, ni ukuvuga inkino twahora dukinira hanze murazi ko uno munsi iyo dukinye igihugu gikinye cyangwa imigwi nserukira igihugu cyangwa imigwi itandukanye tudafise uburenganzira bwo kwakira inkino kuri kino kibuga cyacu rero twari twaramutse tugira inama kugira ngo vuba kino kibuga cyacu gishobore kwemerwa rero mu byashyitswe ko nuko hagiyeho umugwi umugwi ugiye gukora kugira ngo wegeranye ibikenewe byose uwo mugwi nawo wahawe ikiringo cy'indwi imwe kugira uzobe utanze icegeranyo cy'ibikenewe hanyuma tukaba dufise mu ntumbero ko twokwiha amezi munani kugira ngo tuzobe twashoboye kuronka ikibuga iki kibuga intwari kizobe cemewe gifise ibikwije byose kugira ngo gishobore kwakira inkino kandi tukabona ko ari ibintu bikomeye kugira ngo natwe igihugu nk'uburundi tube dufise ikibuga mpuzamakungu cemewe. abakunzi b'umupira w'amaguru basaba ko amategeko mpuzamakungu ajyanye n'ibyo kubaka ibibuga eh, kubaka ikibuga intwari yokurikizwa abo bakunzi b'umupira bakabona ko n'icyahera kubakwa uburundi butazosubira gutira ikibuga mu gihe cy'urukino rwo ku rwego mpuzamakungu kugira ngo turonke ikibuga kimeze neza gikwiye harakenerwa amavesiteri ameze neza cyane harakenerwa amaparkingi impande y'ikibuga harakenerwa amahoteli yegereye ikibuga harakenerwa amabarabara meza ashika ku bogerageza rero bagakora ibishoboka byose ibyo byose bikaboneka kugira ngo kibe ikibuga cemewe n'amategeko kandi kimeze neza ntibazodusubizemwo mu nyuma ngo n'ubundi mwakoze ibitari byo nka jeje ndaciyumvira ko kugira ngo icyo kibuga kibe ikibuga cemewe ku rwego rw'isi yose mpuzamakungu boshiramwo abahinga abahinga b'inzobere n'abarundi barimo abahinga mugabo bashyiremo abahinga mvamakungu abahinga bo rwego rw'isi bamenyereye kubaka ibibuga nk'ibe n'ibyo uburyo bobisondeka cyangwa bagashyiramo abantu bafite ubuhinga usanga bubayabaye woja gusanga ikibuga kisuye guhakanwa kandi cyaruzuye ugasanga dusubiye mu ihumbi tukajya duhomba abo bahinga nyine nibo boca batanga umwanya kugira ngo bubake ibintu biri ku mwanya ukwiye bivanye n'umwanya babona n'ibikoresho bafise icyo kibuga kibonetse uburundi buzunguka ibintu byinshi ubwa mbere buzunguka iterambere ritari rimenyerewe mu gihugu ko nk'uko twahora tujya gusembera hanze ku bindi bibuga iyo twakira inkino mpuzamakungu byadutera isoni ugasanga natwe ntitwishimye abakinnyi bagashikayo barushe bakajya gusembera ku bindi bibuga by'abandi bakabafata uko bashatse natwe numva yuko ku burundi twokwiyemera bwa mbere bwo ku bakinnyi ubwabo byodushimisha abahinga bariho mugabo nubwo bariho nk'uko dusanzwe tumenyereye aha mu gihugu cyacu kubera atari nk'ibyo byari bimaze kubakwa urumva biragoye kugira ngo abahinga bo ngaho iwacu twizere ko ko bobyubaka mu buryo FIFA isanzwe yemera kugira ngo rero ntibazohave batakaza uburyo basanze barashoboye kwizigira abahinga bo ngaha muri gihugu cyacu cy’u Burundi ntibahave bakora ibyo FIFA itemera kugira ngo ntituzabe dusubira inyuma kubganje cyumbiro ciwanje nuko mbona borondera abahinga mpuzamakungu kuri ibyo hari umugwi wawo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ry'inkino FIFA uriko uragendera ibibuga bitandukanye byo mu Burundi harimo ikibuga intwari ukaba watanguye kugendera u Burundi kuva mu ndwi iheze amakuru yo mu makungu uwagize icyo gitero yaciye yirasa ariko icyatumye ko ivyo ntikiramenyekana abanyeshure n'abigisha baciye bimurirwa ahandi iyi nkuru urubuga rw'iradiyo y'abongereza BBC mukanya ni bucana ahandi nkino buraca bugacana ayandi mu Ikibuga gikinigwa ko inkino mpuzamakungu z'umupira w'amaguru cubakwa hisunzwe amategeko y'ishirahamwe IFAB International Football association board lijejwe gushiraho ayo mategeko uhereye ku bipimo by’ikibuga ubwaco Yusufu Mosi arongoye gisata cy'amahiganwa mu ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB asigura ko ibibuga muhoza makungu biri ubwoko bune muri ivyo ibikomeye nibikinirwa ko inkino z’igicukombe cy'isi yose ucana yandi y'inkino na Omer Nduwayo ikintu cya mbere kiranga ikibuga mpuzamakungu ni ugukwiza ibipimo bisabwa uhereye ku burebure n'ubwaguke bisigurwa na Yusuf Mose arongoye igisata kijejwe amahiganwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi ikibuga uko gitezwa kuba kimeze nuko ubwa mbere hariho aho bakinira surface de jeu aho rero bakinira hategezwa kuba gakwije ibyangombwa ni ukuvuga imetero ijana gushika ku metero ijana na cumi ubwaguke imetero mirongo itandatu na zine gushika ku metero mirongo irindwi na zitanu itanu hanyuma icyo kibuga kikaba gifise inyuma y'ijya mirongo aho umukinnyi atembye ashobora kugwa atarinze gukomereka ni ukuvuga aho imetero imwe n'inusu ibindi bisabwa ni uko ushobora gukoresha ubwatsi ubu busanzwe canke burya bwatsi bw'umusezero na burya burafise amategeko burafise amakategori ikindi gira kabiri ni uko hatezwa kuboneka aho abakinnyi bicara bandetushe hakabaho n'aho bajya bishusha bagira binjire zone de chauffement itezwa kuba iriho irafise ibipimo byayo ikurikiza kubw'uwo murongozi ikibuga mpuzamakungu gitegerezwa kuba gifise ibyumba bine byo kwihinduriramo ku bakinyi ivy'abahagarikizi n'abandi iyo stade iteza kuba ifise ico twokwita tribune ni ukuvuga hajya mu bwugamo hateza kubaho ama vestiaire bigabuwe mu mikine yusufu Mosi avuga ko umucuzi ubwa mbere ari uw'ibibuga bishobora kwakira inkino zikomakomeye nk'iz'igikombe cy'isi ibibuga babishize mu mice ine umuce wa mbere ni ibibuga mpuzamakungu ku rwego rwo hejuru bashobora gukiniraho ibikombe by'isi urwego rugira kabiri izi nkino z'iwacu zo gukuranakuranamwo izi za CAF Champions League hanyuma urwego rwa gatatu inkino zisanzwe z'imigwi hanyuma urwego kwa kane inkino zirimo eh, iz'ugwaruka canke abakenyezi zo gukurakuranamwo mugabo le phase finale zijya wumva za kan bajya bari mu rwego rugira kabiri ikibuga mpuzamakungu kandi gitegerezwa kuba gifise intebe zorohereza abarorerezi ku buryo atakintu na kimwe kibera mu kibuga kibacika Ni hano amakuru twe twateguriye kuri uno murango arangiriye yakoze Anselme Irambona yari mu buhinga bw'ivyuma muri studio mwari kumwe na Romar Denier yavuze ndabipfurije umutaga mwiza ariko mukanya na makuru yanditswe n'ibinyamakuru byo mu karere urongoye igisagara ahamagarira abantu kutubahiriza ingingo yo guhagarika imirimo byandikwa n'iradiyo okapi umukuru w'igisagara cya goma asaba abanyagihugu kubandanya imirimo yabo kuri uno wa mbere igenekezo rya mirongo ibiri na gatandatu kugeza ku wa kabiri itariki mirongo ibiri n'ukwezi yiyamiriza akamo k'iminsi ibiri igisagara cyugaye atamurimo katewe k'umukono n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki hamwe n'imihari y'abanyagihugu agasaba abo banyagihugu kubandanya imirimo yabo muri ino minsi ibiri ku ruhande rw'urongo ishyirahamwe ridaharanira ibyicaro bya politiki mu karere ka kivu yo mu buraruko John banyenye intumbero y'igikorwa cyabo si yo gukoresha igikenye nk'uko bibandanya byandikwa Radio kapi banyenye avuga ko nimba bashimitse hari ibyo bariko barasaba leta ya Kongo nk'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike avuga ko bamye bigisha ukudakoresha inguvu rero ko badashobora kurekura imyiyerekano yo kugirira n'aba bandi banyeyemeza kandi ko batahamagariye abantu kwihereza amabarabara ariko kubahiriza kuva kuri uno wa mbere iminsi ibiri yo kudakora umurimo n'umwe kugira ngo bagondoze leta itekanya akarere ka kivu yo mu buraruko mu byo bategeka harimo gusubira gufata akarere ka bunagana hamwe no gukura igisirikare cya munisiko muri ako karere mu buganda leta yanse kugara akarere ka mubende kubera indwara ya Ebola vyandikwa n'ikinyamakuru The Monitor. Leta y'Ubuganda yarakuyeho ukwiyugarana ku karere ka Mubende aho umugera wa Ebola bise Ebola Sudan yatsi ndaro bahitamwo kubahiriza ingingo zo kwikingira haba muri leta canke mu bikorero twabo. Umushikiranganje w'amagara y'abantu Dr. Ruth Acheng yavuze ko mu mpera z'indwi iheze ko leta itazobuza urujya n'uruza rw'abantu kandi itazokugara ibibanza rusange ku bw'icyo kinyamakuru leta ihimiriza abantu ahubwo kubahiriza ingingo zo kwikingira ikabasaba no kuba maso bagafashanya n'abajejwe amagara y'abantu yagize ati amashure amasoko n'amaduka y'idandarizo azoguma yuguruye rungika abana banyu ku mashure ariko mugume mugabye fashanye n'imigwi y'abakorera mu gisata cy'amagara y'abantu iri ku rubuga umugwi w'igihugu ujejwe guhangana na Ebola umaze guharura kugera kuri uyu wa mungu abagwayi bizwi 16 cumi n'umunani bashobora kuba bagwaye hamwe na mirongo ibiri n'umwe bapfuye hamwe n'abantu bagiye barabonana n'abagwayi bagera ku majana abiri na cumi na batatu bitewe n'umugera wa Ebola Sudan watangaje ubwa mbere igenekerezo rya cumi n'icyenda ku kwezi mu karere ka Mubende amagari ya moshi avidodoma jidar salam akoresheje ibarabara ry'indara rigezweho byandikwa n'ikinyamakuru cyo muri Tanzania mu wananchi umugwi w'abashingamateka bagejwe iby'inyubako waratanguye urugendo Ruvidodoma, Dodoma rujya Morogoro mu ya moshi baca kwibarabara rishyashya ry'indarayi rigezweho kuri uno wa mbere azoba ari mbere iryo barabara ry'indarayi rigezweho hacamwo igari ya moshi ifata urugendo rurerure ruva Dodoma Morogoro gushyika i Dar es Salaam ariko aravuga urugendo rutanguye kadogosa yabwiye abo bashinga amateka ko ukubaka ibarabara ry'indarayi riva idodoma rizi dar es salaam biriko bigenda neza ko mu kwezi kwa cumi na kabiri uno mwaka igari ya moshi igenda ku muvuduko munini izoshobora kugenda ivi dar es salaam ijya icyo kinyamakuru cyandika kandi ko ariko abo bashingamateka bo bariko bakoresha igari ya moshi isanzwe kuri barabara rishasha ry'indarayi ku muvuduko usanzwe itanyaruka n’iyo gari ya moshi izohaca abo bashingamateka baramenyesha intambwe zose zo kubaka igituro icyo ari cyo cyose na cyane cyane hageze kubaka ibituro bigabanya umuyaga nkuba aha ni amakuru makuru makuru yanditswe n'ibinyamakuru byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko agarukiye bariko muyashikirizwa na Joe Vestine butoye ifadikanije na Jean de Dieu irakoze mugira ibihe amakuru yo